na muamala mzuri kupelekewa wao وكريم الأخلاق والآداب tabia njema na adabu nzuri wao ndio walio na haki zaidi ya kufikishiwa وعليه فإن حقوق الوالدين يعد هدما للقيم والآداب kukujengea hayo basi kuwaasi wazazi wawili huzingatiwa ni dhambi ambayo huvunja maadili na adabu njema waktisaan bisharri al-akhlaqi wa ardhaliha na mtu atakuwa amejivika tabia mbovu kabisa duni chafu وهو يعد في الشريعة ذنبا كبيرا وجرما عظيما na jambo la kuwaasi wazazi wawili laisabika katika sheria kuwa ni dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa وعقوبته عند الله تبارك وتعالى شديده na adhabu ya mja kuwaasi wazazi wawili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث عديدة رمز صلى ili jambo ametahadharisha sana nalo katika hadithi nyingi وعده صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر بل متوم صلى الله عليه وسلم akalichukulia suali la kuasi wazazi wawili ni miongoni mwa madhambi makubwa jambo ambalo leo wengi katika vijana tunalo sallallahu alaihi wasallama na pengine mtu akawa analo wala hata hajui kama analo wala hata habari ana aweza kuwa muasi mzazi wake sababu kumwasi mzazi na kumfanyia uovu mzazi si lazima kwa maneno bali ili jambo laweza kufanyika kwa vitendo kitendo cha wewe kutomtembelea mzazi wako na kumjulia hali yatosheleza kuwa ni katika nini katika huququl walidin sababu ile ni haki yake ukaikata ile haki basi wewe waingia katika ile kosa na pengine mtu aweza kuona hata hajaingia sijamtukana mimi sijamwambia kitu sija, lakini kile kitendo chake anachokifanya tayari ameingia katika kuwafanyia uovu wazazi wake عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر Mtume za sallama atumia uslubu huu ili kuwapa shauku masahaba wake je nisiwajuze juu ya dhambi kubwa kabisa madhambi makubwa ni mengi lakini haya ni katika yale makubwa katika hayo makubwa akaregelea haya maneno thalathan mara tatu kuonyesha uzito yale atakayozungumza qalu bala ya rasul sahaba akamwambia ndio ya rasulullah tujuze qala al-ishraku billahi dhambi ya kwanza kabisa ni shirk kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wa uququl walidaini na kuwaasi wazazi wawili kuwafanyia uovu wazazi wawili وجلس وكان متكئا فقال alikuwa ametegemea akakaa akasema ala wa qawlu zur tanabaini na kusema uongo katika madhambi makubwa kusema uongo قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا منهم رضي الله عنهم والحديث متفق عليه أكوى كريري ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور akakariri mara nyingi mpaka masahaba wakasema alaiti angenyamaza umwonea huruma mtume sallam alivyokuwa kikariri hili neno kuonyesha ukubwa hii dhambi kusema uongo وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال Mtume sallam alitaja madhambi makubwa au aliulizwa kuhusu madhambi makubwa akasema ashirku billah kumshirikisha Allah wa qatlu nafsi na kuiua nafsi bila ya haki wa uququl walidaini na فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور متفق عليه وسمى وونغ أو كشودرية شهادة يوونغ كما ذنب مكوبه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري آية كوانزة tumeyataja hapa kipya ni al-yaminul اليمين الغموس ghamus ni kule mtu kuapa aliyekuwa yajua yeye ni muongo apa kiapo cha uongo toshe wallahi kitu fulani ncha fulani na iwajua ndani ya nafsi yake kuwa nani ni mwongo atumie uongo atumie kiapo katika kufanya nini kusema uongo alyaminul ghamus sababu ya mtu kuangamia waliyadhu billah mtaweza kuona ni jambo dogo eh, kiapo leo kumekithiri matapeli hasa akimwona mtu yaadhimisha jina la Allah wallahi wa billahi wa tallahi kadha wa kadha wa kadha mpaka amuingiza katika pale mali anapopataka kwa ajili ya pengine shilingi 500 shilingi 1000 na haya yatokea sana tena wengine msikitini msikitini wallahi sijalipa kodi wallahi nafungiwa chumba kutoka juzi na lala nje na kweli hiyo na hapo kila siku yazunguka na maneno hayo tu kila siku yazunguka aona nsahadi tukuwa hapa na kusema urongo lakini katika madhambi makubwa ambayo yamwangamiza mja wa riyadhu billah وعقوق الوالدين أصله من العق عقوق أصل yake ni kutokana na neno al-aq wa huwa shaq wal qat' kukata وهو قطيعتهما وإيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى قل أو كثر نعقوق الوالدين نكوكات وززي وويدي كواوذي kwa aina yoyote katika aina za udhia iwe ni chache iwe ni nyingi maadamu mzazi wako wewe wamuudhi wewe waingia katika ile dhambi ukimuudhi mzazi wako ingia nahaya anhu au lam yanhaya iwe wale wazazi wamekukataza hilo jambo au hawakukataza maadamu waudhi wewe ingia وفعل ما يغضبهما ويسيء إليهما na kufanya vitendo ambavyo vyenye kuwa kuwa kuwatia ghadhabu na hasira na kuwafanyia uovu <clears throat> فهي كلمة تجمع كل معاني الإساءة عقوق ni kalima inayokusanya ndani yake kila aina ya kumfanyia uovu mja ingia ndani yake kama anna albirra kalimatun tajma'u kulla maani alihsan kama vile wema ni neno bir ni wema neno ambalo laingia ndani yake kila aina ya wema waingia ndani yake سئل الحسن البصري رحمه الله عن البر والعقوق aliulizwa al-Hasan al-Basri kuhusu wema na uovu akasema albirru an tabdhula lahuma ma malakta wema ni kuwa uwape kwa ukarimu wazazi wako kile ulichomiliki ulichonacho unachomiliki uwe utawafikishia wazazi wako wa an tuti'ahuma fima amaraka bihi ma lam ya'muraka bi ma'siyati Allah na uwatii wazazi wako katika yale waliokuamrisha maadamu hawaja kuamrisha wewe kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala والعقوق أن تهجرهما وتحرمهما na uovu ni kuwagura wazazi wako na ukawanyima katika ile aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala katika khairi ukawa utaizuia katika uovu usiseme kuwa mzazi wangu ana uwezo na mimi sina haja ya kumfikisha la wewe fikisha hujui ile athari kubwa inayotokea kwa wewe kumfanyia wema yule mzazi wako والعقوق يتفاوت كما أن البر والإحسان أيضا يتفاوت na kule kuwaasi wazazi kutofautiana kama vile wema pia kuwafanyia kutofautiana kuna wema mwingine ambao thawabu yake ni nyingi zaidi kuliko mwingine na kuna uovu mwingine ambao dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko mwingine والاتيان بالبر والإحسان كله مطلوب في حدود استطاعة المرء نمت kufanya wema na ihsan yote haya yatakikana kwa mja katika mipaka ya uwezo wake mja kama yule la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha huwa maidanu munafasa ni uwanja wa watu kushindana usikubali fulani amfanyia mzazi wake wema zaidi yako wewe usikubali ni uwanja wa kushindana usikubali ndugu yako fulani amfanyia wema mzazi wako kuliko wewe usikubali usikubali kuwa mbona ndugu yangu mkubwa amfanyia kadha wakadha wakadha kwa kadri ya vile yeye ana uwezo wake anamfanyia mzazi wako na wewe pia munafasa shindana katika kumfanyia khairi mtu aweza kushangaa hili kuna mmoja kadhi mamlaka kadhi asema mmeona kesi sijawahi kuona kesi mfano wake imeletwa kwa kadhi kuna clip hivi yazungumza yule kadhi mamlaka Saudia asema wamekuja watu wawili kushtakiana kwa yule kadhi unajua washtakiana katika lipi ndugu mkubwa au mdogo asema huyu ndugu yangu amekaa miaka mingi na mama leo namuomba na mimi pia nikae naye hataki yeye ataka ule wema amfanyie yeye peke yake wamekasirika wamkuja kushtakiana kwa hilo kila mmoja ashindana ndiye amweke mama yake nyumbani kwake awe atamhudumikia na kumfanyia wema kwa nini aende kwa yule wakawa washindana yule kadhi akamwita mama akamwambia chagua wewe mimi siwezi kuingilia jambo kama hili yule mama sema anaona vibaya sije nikachagua mmoja yule mwingine akaona vibaya wala si tuko radhi basi bwana mimi napendelea niwe kwa fulani lakini na wewe uje unipitie kila siku kwa sababu gani kwa sababu hii na hii na hii na hii sisi sijaona kesi hii kesi kama hii sijaona kuwa watu washtakiana kwa ajili ya kutaka kumfanyia wema mzazi wao sisi tushaona kesi nyingi mzazi aje kushtaki kuwa mtoto wake ni muovu hamtii yule mzazi lakini la ajabu kupatikana jambo kama hili kumaanisha kuwa wako watu wa kheri mpaka leo wako tu haya maadili na qiyam hizi bado ziko katika baadhi ya mujtamaati watu washindana katika kufanya kheri ya kuwahudumikia kuwa, kuwa na kuwafanyia wema wazazi wao wakati kuna sehemu nyingine baba yule aweza kuwa ni mgonjwa pengine amelazwa hospitali awaambia watoto wake haya bwana fanyeni Allah Allah mlipie mimi sina uwezo wale jamaa waangaliana kila mmoja atatoa ngapi mwache anze yule anze na huyu mke amwambia usitoe paka uone yule atatoa ngapi anatoa elfu tano mimi natoa nne anatoa kumi natoa tisa nini kila mmoja ajiona mjanja kuliko mwenzake na haswa akiwa yule baba ana zaidi ya mke mmoja ana wake wawili watatu na mambo tushayaona eti yule mama wa huko awambia ngojeni tuone wale watatu wangapi na wale ngojeni tuone wale watatu wangapi subhanallah yani afikia hadi kama hii wacha tuone wale watatoa ngapi kabla hawajatoa ulikuwa wewe kama una uwezo wa kutoa kamili toa si babako utakosa kitu mbele ya Mola wako kweli kini watu wamekuwa waovu yani watu washindana na khubth hawashindani katika khairi a kuna baadhi ya watu washindana katika uovu bali wengine hufikia hali mpaka baba zao au mama zao wakawafukuza katika majumba yao afukuzwa mtu ndoka ah to wajua mwaweza kuona kama mbe nazungumza mambo khayali eh? wallahi sizungumzi khayali ya eh? mambo yatokea katika mshtama huu sisi tuishi mangapi utasikia ikhwa akiyataja kuwa mtu amfukuza mzazi wake nyumbani matrud min albayt tena usije tena hapa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kisha watu washtakia ugumu wa maisha tabu hujapata tabu bado tunataka urambe mchanga swa kwa ile tabu utakaoipata waingia kwenye laana wal billah Allah hayuko radhi na wewe sababu radhi zake Allah ziko kwa radhi za hao wazazi wako na wafukuza katika nyumba yako au mtu ajenge nyumba ana uwezo mkubwa kisha atengeze kijijumba kidogo kile kama cha wazee anambia sasa babangu mtamweka pale mama mangu mtamweka pale kwa nini ah shakuwa mtu mzima atachafua nyumba akichemua aweza kufutafuta hapo kwenye makochi yangu hapa tutachafulia tu mwekeni kule bwana mweka kule usijali wewe malipo hapa hapo utayapata kidogo na mengine utakwenda kumaliziwa wal billah kisho akhira sallallahu alaihi wasallam hapa duniani katika adhabu tutasoma hapa hadithi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia haraka yule mja mmoja wao ni katika nini suala la kuwaasi wazazi wawili waanzie wa mwanzo na mtoto wako mtoto wako vile vile unavomfanya mzazi wako jua kuwa mtoto wako atakuja kukufanyia hivyo hivyo hata kama si wote utapata mmoja afriti atakuwa kazi yake yeye ni kulipa yale uliomfanyia mzazi wako sallallahu alaihi wasallam قال والعقوق مطلوب العبد عنه مطلوب العبد عنه كله والحذر منه كله na jambo la kuasi wazazi wawili atakwa mja ajiweke mbali nalo lote matlubun anhu yani ajiweke mbali nalo lote jambo la kuasi wazazi na tahadhari sana na kuwaasi wazazi wake wawili kabisa والإساءة إلى الوالدين بالقول أو الفعل وهما السبب الظاهر في وجود الإنسان yuaddu min a'dhami anwa'i aljuhudi wa nukran aljamil na mtu kuwafanyia uovu wazazi wake kwa, kwa, kwa matamshi na vitendo ni sab, na wakati wao ndio wazazi wako ndio sababu ya dhahiri ya wewe kupatikana katika huu ulimwengu Allah amewajaalia ndio sababu hili laisabika ni katika aina kubwa ya mtu kukanusha wema na kulipa wema kwa uovu wa min ashna'i alfasadi fil akhlaq katika ufisadi mbovu kabisa katika akhlaq za mwanadamu ni kuwa muovu yeye kwa wazazi wake wa min a'zami al-lu'mi fi at-tiba' katika tabia mbovu mbovu kabisa mtu kuwa nayo ni mtu kuwa muovu kwa wazazi wake لأن إحسانهما وفضلهما لا يماثله أي إحسان في هذا الوجود wema wa wazazi na fadhila za wazazi hazina mfano wake hakuna mfano wake katika ihsani yoyote nyingine katika ulimwengu ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوقهما من أعظم الكبائر وسبب hiyo mtume صلى الله عليه وسلم akajalia kuwaasi wazazi wawili ni katika madhambi makubwa mno ويكفي برهانا على خطورة العقوق وعظم هذا الجرم أن الله لما ذكر حقه فذكرت وذلك حق الوالدين في آي عديدة من القرآن يتشلeza دليل ya, ya hatari ya kuwaasi wazazi wawili na ukubwa wa hii dhambi kuwa Allah alipokuwa akitaja haki yake baada yake akitaja haki ya wazazi wawili katika aya kadhaa katika Qur'an qala taala واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا jiangalie vizuri kijana jiangalie vizuri ukoje na wazazi wako uko vipi na wazazi wako mimi nazungumza haya hapa hapa katika nyinyi mlokani mlokata mimi nishawahi kupata mashtaka ya baadhi ya ikhwa hapa kutoka kwa wazazi wao hapa hapa tumka wallahi waweza kushangaa mtu ajinasibisha na talab ilmu kisha mzazi akufuata kwambie kwani yule yuwasoma kweli yuejua dini kweli yule kwa nini mbona yuanifanyia mimi hivi na hivi la ilaha illa allah hasa wewe tuanze wapi ikiwa wewe ambaye kesho utakwenda kuwaambia watu kwa illa fana illa lifai wewe ndio wa kwanza kuwa muovu tena si uovu wa kawaida ule uovu ambao uko juu wa kuwaasi wazazi wawili au ah, utawaambia watu nini utawaambia watu nini kwa kila mmoja ajiangalie bali insanu ala nafsihi basira usione haya kurudi nyuma rudi nyuma ndo nitaanza vipi mimi nilikuwa natoa ujeuri nilikuwa nafanya nini nitaanza vipi anza sasa salamu wa alaykum salam bwana mimi nilikuwa jeuri naomba msamaha bwana kush sifanyi tena kuanzia leo kusha ya mambo nafungua safha mpya msameheni bwana ye wallah ushasamehewa na wazazi wataka hivyo tu hawana kubwa kiwafanyia wema wakushukuru kwa ule wema wako uliofanya وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا wazazi wawili wafanye wema huu ni wasia wa Allah na amri yake فحقهما يلي حق الله حق وزازي يفوات موجه كموجه حق الله وعقوقهما يلي الشرك نكوفانيه ووف وزازي يفوات ذنب الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبعد الشرك وعاصي وزازي وويل والعياذ بالله قال وفي معناهما الاجداد والجدات نايجيا كما نهاية mababu na upande mwingine nyanya muita bibi nyanya hadhara muita hababa ah huko hao pia waingia katika hukumu hii sababu si ndio wazazi wa wazazi wako wao ndio wazazi wa wazazi wako kwa waingia hapa katika hukumu hii kuna wengine utesa nyanya zao hapa ah ah ah ile nyanya ateswa kweli kweli na maskini akina nyanya mara nyingi huwapenda sana wajukuu wao basi ndio iwachukua nini nafasi hiyo ndio nafasi ya kumtesa akitaka senti enda kwa nyanyake akitaka nini enda kwa nyanyake kumuudhi nyanya audhiwa kulikweli nyanya wallahu almusta'an almuhim haya maneno tunazungumza ni ukumbusho kwetu sisi sote tujiangalie sana alaka yetu baina yetu sisi na nani na wazazi wetu tukoje kuna mengi ya kuzungumzwa inshallah taala tutaendelea kuyazungumza mpaka hii mada ikiisha ikiwa yupo mtu na akaendelea kuwa hivyo basi hata sisi pia eh, tutamwombea tukome huko huko hata atakuwa ni mwovu mno asikia maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha bado yuendelea huko huko kukakamaa katika uovu wala atakuwa mwema tumswalie tu swala ya maiti ya maasalam hafai usikia maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallam kisha bado umekakamaa kwenye uovu si sawa wallahu almusta'an subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik